Ask me how I knew my new love was true, I of course replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. Oh, I have them and I daily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now, laughing friends, derive, tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Tony Craig sjöng, Guy Lombardo and his Royal Canadians spelade Smoke It's In Your Eyes. Och kanske skrev journalisten som kallas kärringen mot strömmen, Barbro Bang Alving, sitt kåseri Tack för ordet med en cigarett i mungipan. Den största kritikerframgången det här året är Eivind Jonssons Strändernas vall som handlar om Odysseus- och om Odysseus handlar också James Joyce epos som man nu kan läsa i svensk översättning. Vidare utkommer Albert Camus, Främlingen på svenska och Jean-Paul Sartres Muren och 1946 års Nobelpristagare i litteratur, Hermann Hesses Siddhartha. En i stort sett enig riksdag beslutar i juni att folkpensioneringen ska reformeras. Det innebär bland annat att folkpensionerna höjs och att behovsprövningen avskaffas. Pensionsbeloppet blir 1000 kronor om året för ensamstående och 1600 kronor för makar. Reformen ska träda i kraft 1948. Riksdagen beslutar också att införa fria skolmåltider. Vid riksdagens sista arbetsdag för året fattas det flera viktiga beslut, bland annat om obligatorisk sjukförsäkring. Reformen som enligt beslutet ska införas 1950 innebär bland annat fri sjukhusvård för alla och billigare läkemedel. Riksdagen beslutar också att omsättningsskatten som infördes 1940 ska avskaffas utom på motorfordon. Vissa livsmedelssubventioner avskaffas också.